modifita microbiomo igas plantoin pli resistivai. Ancao plantoi possedas microbiomon, do ili gastigas multain microvivajoin. Per celita modifo de genoi, internazia esplorista teamo successis nun modifi la comunumoin de bacterioi ce riso plantoi. Tiel plimultigis iliai microboi, kiwi capablas defendisin contrau malsanoi. En radicoi, tigoi, cae folioi de plantoi, trovigas multai cunsetlantoi, ciel bacterioi, virusoi, fungoi, cae aliai microorganismoi tiu vivo comunumo havas decidan influon alla sano de la portantoi. Tiel exemple la ceesto de bacterioi povas malhelpi causantoin de malsanoi infecti plantoin. Tio instigis esploristoin alla ideo celite interveni, tiel che utilae microhelpantoi trovu laueble favorain condicioin. Fine, tiel ancau eblus reducti la applicon de medidamagiae pesticidoi ce util plantoi. Sub la gvido de sciencistoi el Cinio, cae de la Universitato de Southampton, teamo, al ciu ancau apartenis microtechnologoi de la Universitato de Graz ec agis por realigit iun al iron. Temis pri premiero, diras comunico pri la studaggio, ciu jus aperis en faca revuo. Unue oni prilumigis ciui microorganismo es varmas en la circauaggio de la riso plantoi. Ties ceston cae nombron, la esploristoi tiam rilatigis al datumoi pri la genomo. Tiel trovigis cun ligae linioi inter certai genoi cae concretae representantoi de la microbiomo. Sur base de tiui analisoi, nun unua foie, oni atingis celite modifi la microbiomon de planto cae pli altigi la nombron de utilae bacterioi, ciui protectas la planton contra damagiae insectoi, diras austra sciencisto. Tion oni successis atingi tra la cromvoio de modifo en la risa genomo. Tiu modifo concernas genon, ciu partoprenas en la formigio de lignino, kiu estas grava consistero de plantoi, kiu donas alla crescajo strukturon. Ciam la sciencistoi reductis la enhavon da lignino per el shalto de la geno, tiam ancao mal crescis la nombro de bacteria specio, kiu estas utila por la planto. Seque oni iris la inversan vojon, Ciam oni pli la formigion de la substanzo kiu respondetsas por la geno, tiam ancau crescis la quoto de desiratai bacterioi en la microbiomo. Kiam la sciencistoi infectis la tia maniere modifita in riso plantoin per la putro procesoin causanta bacterio Xanthomonas orise, tiam la plantoi montrigis pli resistivai, ol la genetiche nemodifita sovagia tipo. Char tiai infectoi causis en Asio, iam tre ofte grandain perdoin de ricolto, oni tie provas attacchi la bacterion xantomonas orise per pesticidoi. La nuna aliro povus seque ancau esti usata por reducti la applicon de spruzzagioi, opinias la scientistoi, kiwi parolas pri tra rompo. La metodo ia rilatas alla cultivado de riso, sed la ecconoi povus esti applicatai ancao por aliai plantoi, cae povus malfermi novain eblezoin por la plibonigo de la microbiomo. Diras la scientisto, el Austrio.